sasa akauliza suala la kwanza akisema kwamba akimwambia Sheikh Abdul Fadhil na ameita maswali ni maswali mekundu maswali magumu baadhi ya watu wakawa wanasema kwamba wakiandika comment pale kwamba wallahi tunaogopa sana yani wanaogopa kwamba masalafi hawataweza kujibu maswali haya sasa sisi tunawaambia hatuogopi bali hapo hakuna maswali yoyote ni kutisha akasema tunaomba mikhalafa aliyokuwa nayo Abu Muawiya yaliyomtoa katika usalafi tunamuuliza Abu al Qasim kosa lake Abu Muawiya ni lipi je amekhalifu Qur'an amekhalifu sunna amekhalifu ijmaa ili ni swali ambalo ameuliza lakini pia hapa kuna munasaba kutaja hawa waliouliza mfano wa swali hili kwa sababu kuna wengine wamezungumza pia baada ya zile makala nao ni kina Abu Zagar Abu Zagar naye pia aliuliza maswala kuwauliza bi hasa hasa wanamkusudia Sheikh Abdul Fadhil sema kwamba Abu Zagar anasema hilo kundi la Muhammad al-Imam kwa maana Abu Muawiya wamemhukumu kama si salafi kwa sababu amemtetea na kumhamu Muhammad al-Imam kwa hiyo yuko na kundi la Muhammad al-Imam kwa hiyo akaanza kusema hilo kundi la Muhammad al-Imam limevunja msingi gani katika misingi ya ahli sunna ama kuhusu wathika haufanyi Muhammad ni imam akatoka katika usalafi kwa sababu yeye mwenyewe yani Muhammad ni imam amekiri kuwa wathika kuna shari na kwa sababu ya hilo ha, ha, ha, haliwezi kumtoa mtu kwenye usalafi alafu akataja kipengele kingine hiki pia nitakuja kukufanyia jawabu mwishoni waliomtetea Muhammad al-Imamu ni mashehe mfano wake bali zaidi yake akamtaja Alama al-Fauzani akamtaja As-Suhaimi akamtaja Abdul Musin al-Abbadi asema hawa wamempa udhuru Muhammad al-Imam kwa ule wafika mkataba wake wenye kufuru na shari je ikiwa Abu Muawiya ni hizbi mnatuambiaje kuhusu hawa mashehe mashehe walimpa nani Muhammad al imam mnatuambiaje kuhusu hawa mashekhe je unataka kutuambia hawa pia yani hawa mashekhe pia wako katika kundi la al-Imam Muhammad al-Imam na ni mahizbi sasa haya maneno ni maneno yaliyoasisiwa kwenye kutokujua kwenye jahili kutokufahamu dawa salafia na sisi tutayafanyia majawabu insha Allah Allah yeye ndiye almuwaffiq fa nas'aluhu tawfiq lakini pia miongoni mwa waliozungumza ni Abu Mus'ab Abu Mus'ab tanzania anajiita hivyo Abu Mus'ab tanzania Abu Mus'ab yeye pia ameuliza masuala haya akielekeza kwa masalafi anasema hivi Muhammad al-Imam kwako wewe ni hizbi yani lengo lake yeye ni kumfanyia difai Abu Muawiya rahimahullah wa ghafara Allahu lahu anasema huyu Muhammad al-Imam ananasibishwa naye Muhammad al-Imam kwa maana Abu Muawiya ananasibishwa naye huyu Muhammad al-Imam kwako wewe ni hizbi kwa kigezo gani eti kwa sababu ya wafika huo wafika umefanya nini una nini ndani yake sasa kama haujui wafika una nini tutakufahamisha ewe Abu Mus'ab Abu Mus'ab kwenye audio yake hii aliyozungumza hakuna zaidi ya kuonesha majivuno na majigambo kwa maana watu wananifahamu wananifahamu mimi ni nani hata ufahamu mimi ndo nini sasa kwa hiyo ni audio imejaza majigambo sasa akasema sasa bidhabt kwenye nukta hii nukta hii ya wafika mkataba wa Muhammad al-Imam ambao kwayo amebidiisha Muhammad al-Imam anasema kwa nukta hii sasa bidhati kwa, kwa kwenye nukta hii wengi ni makasuku kwa maana wanaozungumza wakinukuu maneno ya ulama kuhusu Muhammad al-Imam kama ni mubtadi kwa sababu ya huwa thika wengi ni makasuku maana masalafi ni makasuku tena naomba ujumbe huu uwafikie tunasema umetufikia umewafikia mashehe zetu kwenye kadhia hii ya Muhammad ni imamu wengi ni makasuku kwa maana wanaimbishwa tu na kukariri na kusema alafu akazungumza maneno sasa anaanisha jeuri na dharau ni nani mwenye kuzungumza kuhusu kadhia ya Muhammad imam ni nani sisi tutasema ni maulama majawabu yatakuja wanaozungumza kwenye kadhia ya Muhammad imam na kadhia nyinginezo ni maulama si wewe sasa angalia kwa nini nasema hivi yeye baada ya kuuliza maswala haya akasema mimi ni, ni, mimi ni katika au mimi ni, ni mmoja ya walio ya Watanzania wachache waliokaa meza moja na Muhammad al-Imam mimi ni katika Watanzania ni mmoja wa Tanzania waliokaa meza moja na nani na Muhammad al-Imam anasema najibu nimelifanya hili mwaka kadhaa kataja mwaka 2008 nimelifanya hili hivi sasa unaposema kwamba ni nani mwenye kuzungumza kwenye kadhia hii kadhia Muhammad ibn nani alafu unatuambia kwamba wewe umekaa kiti kimoja na Muhammad Imam unataka uzungumze wewe tukuachie uzungumze wewe haya zungumza wewe basi sisi tutafahamu unazungumza kwenye kadhia hii ni maulamaa si wewe kisha akaendelea kusema wewe mtoto mdogo unayesema maneno haya una umri gani haya atakuja maelezo yake lakini kwani unatakana uwe na umri gani ili uruhusiwe kunukuu maneno ya ulama kwa sababu sitofahamu maulamaa washamzungumza Muhammad al-Imam yafaa kwa sisi kunukuu maneno yao kama walivyoulizwa maulama utanukuu maneno ya maulama kuhusu Muhammad al-Imam na wengine kama tulivyonukuu maneno ya maulama kuhusu ya al-Hajuri na wafuasi wake mbona haukuuliza kipindi hicho kama wewe unazungumza hivi wewe nani si ulitosheka na kwa maulama wamesema na haukuuliza hawa wanaonukuu ni kina nani umri wao ni umri gani sasa mbona leo unauliza na maulama washazungumza kuhusu Muhammad al-Imam sisi tuko na kibar ahli ilm maulama wamezungumza kwa hujja na adilla tutanukuu maneno yao sisi hatusemi kwamba sisi tuzungumze sadran kwenye masail na kadhaya la sisi tuna jukumu la kunukuu maneno ya ulama kwa sababu sisi tulazimiana na kibar ahli ilm akaendelea kusema kwamba wakati huo mimi nimekaa yani wewe una umri gani wakati huo mimi nimekaa na Muhammad al-Imam ulikuwa umezaliwa wewe haya sema wewe sasa kwa hiyo maneno haya yote ni maneno ya kujigamba ni maneno ya ashiria majigambo basi haya zungumza wewe sisi tutasema maulama ni wenye kuzungumza kwenye kadhia hii wala si wewe sasa kwenye masuala haya kuanzia masuala hawa aliowataja hawa na kina Haruna Rasi na yeye Muhammad Bacho sasa ndiye ambaye tunamzungumzia hapa tutatoa majawabu yafuatayo jambo la kwanza tunasema naam Abu Muawiya sisi tunavyofahamu masalafi kwamba yeye alikhalifu msingi katika misingi sahihi ambayo iko ndani ya kitabu na sunna na ijma' ya salaf hasa hasa kwenye kadhia ya kumdifai na kumhami mtu wa bid'a ambaye ni Muhammad al-Imam na kusimama naye lakini pia uh, Abu Muawiya kwenye kadhia ya Muhammad bin Hadi ya maulama wametolea ufumbuzi pia kwamba Muhammad bin Hadi ni mtu ambaye yuko sawa njia yake si njia sawa kwa sababu amewabidiisha maulama wa sunna mashaikh wa sunna maduati wa sunna akasema humul hakuna bi ahli albid'a wao wanakutanishwa na watu wa bid'a mashaikh wa sunna ashaikh Rabi na wengine ya mashaikh wakambidiisha Muhammad bin Hadi na sitofahamu kwamba Abu Muawiya ameondoka akiwa ana mawqif ya kumtetea Muhammad bin Hadi wafakahu Allah ta'ala ah, amekufa akiwa na mawqif hiyo kadhalika muamala wake na wasio kwa masalafi kina daktari Islam na wengine kina Abdul Qawi wa Arusha kina Haruna Rasi ambao wao wanashirikiana na mhizbi kina Numan na wengine ambao mashehe wao pia hao na yeye pia anashirikiana na kina Sheikh Numani Sheikh zetu hao lakini wamekhalifu katika kuwadifai watu bid'a wakimtetea Abu Hasan na wengine ah, wakiwatetea baadhi ya watu bid'a na yeye ameshirikiana nao kwa cheni yake ni hiyo na sitofahamu kwamba mtu akiwa na hali hii tayari amekhalifu msingi katika misingi ya dawa ya ahli sunna kwa sababu katika misingi ya ahli sunna ni kukaa mbali na watu wa bid'a watu waliokhalifu manhaji ya salaf ukisuhubiana nao ukawakumbatia basi wewe utakuwa ni katika wao baada ya kufahamishwa na hilo amelitaja maulama na nitaliashiria hapo karibuni kwa jambo la kwanza tutasema hivyo kwamba Abu Muawiya hali yake ni hiyo amekufa akiwa katika hali hiyo na akiwa pamoja na Muhammad al-Imam Muhammad al-Imam ni mtu wa bid'a imma kwa sababu ya wathika kwa sababu ya mkataba mkataba ambao umevunja e, msingi wa alwala na albara tunakuja kumfahamisha kwamba Abu Zagari kwamba au Abu Musa Abu Musa ambaye hajui kwenye wathika kwenye mkataba kuna nini tutamfahamisha pia hapa kadhalika e, msimamo wake yeye na mauqifu yake na kushirikiana kwake au kuwapokea kwake mahizbi Hamad Imam kwenye msikiti wake anapokea mahizbi na hili la ushuhuda wameshuhudilia hilo matulabu ilm thiqat waaminifu waliokuwa kwenye markazi yake juu ya istidhafatu lilhizbiyin kuwapokea kwake mahizbi na mfano wake hili pia lina ushuhuda kwa hiyo kwa hili sisi tukahukumu kwamba Abu Muawiya hakufa katika salafia hili ni jambo la kwanza sasa kuhusu kwamba wafika una nini jambo hili litakuja lakini kabla ya kufika hapo nitaje kwamba jambo la pili maulama imethibiti kwao wamembidiisha Muhammad al-Imam ithibiti kwamba Muhammad al-Imam kama ni mtu wa bid'a na mwenye kuzungumza kwa maulama wenye kuzungumza kuhusu Muhammad al-Imam ni maulama si wewe Abu Mus'ab lidhalika sitawasomea watu maneno ya mashaikh dhidi yake kuhusu Muhammad al-Imam lakini wewe unaposema nani mwenye kuzungumza kwenye kadhia hii Muhammad al-Imam mimi nilikuwa meza moja maneno haya sahau yaani uzungumze wewe la wenye kuzungumza kwenye masala haya ni maulama sisi tunukuu maneno yao alalama Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah anasema aqulu Muhammad al-Imam mubtadi' dhal Muhammad al-Imam ni mtu wa bid'a dhal hatta yatuba an hadhihi alwathiqa mpaka atubie kunako huu wathika mkataba adh-dhalima mkataba wenye dhulma wayatabarra ila Allah minha na ajitakase ajitenge eh, yani atake kutakasa utakaso kutoka kwa Allah kutokana na uwafika kwa hiyo mpaka atubie na ajitakase na huo wafika yatabaki kuwa ni mtu wa bid'a Kwa hiyo maulama wamemzungumza Muhammad al-Imam na hao ni wenye kuzungumza kuhusu yeye na Ashekh Rabi baada ma dhakara al-aya baada ya kutaja aya katika sura al-Mujadila amesema hadhihi al-aya al-azima hii aya tukufu hii ila tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhirih baada hii aya anasema hii aya tukufu lam yarfa biha Muhammad al Imam ra'sahu au ra'san hajainua Muhammad al-Imam kwayo kichwa chake wa raha yuwali rawafidh akawa anawakurubisha na kuwatetea rawafidh wayaqulu dinuna wa dinuhum wahid na anasema dini yetu na yao ni moja kwa maana alipokanili kwenye wafika kwamba dini yetu na wao ni moja sababu wafika wamekuja hivyo kwamba eh, Abdul Malik Al-Houthi ameandika mkataba mkataba kwamba sisi na nyinyi yani Muhammad al-Imamu na watu wake dini yetu ni moja kitabu chetu ni kimoja Mola wetu ni mmoja maadui wetu ni wamoja yani kama maadui maadui wao ni masahaba basi na sisi tukubaliana na wao maadui wetu ni wamoja dini yetu sisi na wao ni moja alafu unakuja kusaini pale kwamba sawa ni sahihi takuja hilo litakuja tutalieleza pia hapo mbele kwa hiyo akawa anawafanyia wala arrawafid wayaqulu dinuna wa dinuhum wahid fa ana uhadhiru min, min al-imam mimi namtahadharisha Muhammad al-imam wa atba'ihi na wafuasi wake na wafuasi wake bila shaka ni yeye pia Abu Muawiya waman yasiru ala nahjihi na kila anayepita njia yake namtahadharisha na nasema wala yutamanuna ala shababi alislami hawaaminiwi tena juu ya vijana wa Kiislamu falyahdhar as-salafiyun minhum ghayat al-hadhar watahadhari masalafi kunako wao Muhammad al-Imam na jamaa zake na wafuasi na watetezi wake kikomo cha tahdhari hatta yatubu ila Allah ta'ala mpaka watubie kwa Allah wa yu'linu bara'atuhum min ar-rawafid na watangaze baraa yao kukaa kwa umbali na Shia Rafidha al-Hawatha وينضم إلى أهل السنة والجماعة وجهاد في جهاد الروافد نوكسنيك نما سني مسالفي قد يكوى في فيتا الروافد هاني منين أشيخ ربي كهوس محمد الإمام نوفو أسواك نوتتزواك كذلك أشيخ عبد الله البخاري أنا سمى كهوس كتابة سمى وثيقة ومحمد الإمام وثيقة طاغوتية كفرية مكتابة ومحمد الإمام نمشيها ni mkataba wa kitaghuti mkataba wa kikafiri kabisa ni kufuria kwa sababu umejaa dhalalat kaeleza maneno mengi kadhalika al-allama al nuhaidani rahimahullahu ta'ala amezungumza intiqad lilwathiqa ameufanyia naqdi ameukosoa vizuri sana alwathiqa maneno ya al luhaidani na haya yanamfahamisha Abu Musab asiyefahamu kwenye wathiqa kuna nini na sisi tofahamu kwenye wathiqa kuna nini kuna shari na kuna hadimu liasli min usuli ahli sunna alwala walbara kwa sababu wafika wamevunja msingi wa alwala na albara kwa hili ni jambo la jambo la pili tunukuu kwanza maneno ya ulama kuhusu Muhammad al-Imam kwa si mtu wa sunna na kadhalika wafuasi wake na watetezi wake ambao nyinyi mwaingia huko jambo la tatu jambo la tatu nyinyi mmeuliza kwamba kwani kwenye wathika kuna nini maneno yenu tawatarat maneno yako Abu Musab maneno ya Abu Zagar Muhammad Bacho maneno haya tawatarat kisoma maneno ya Abu Musab ambayo nimeyasoma hapo nyuma kwamba kwenye wathika kuna nini kwani kwenye wathika kuna nini Muhammad Imam uh, eh, al-Muhammad hizi mfano wake kwani kwenye wathika kuna nini anasema baadaye kama nyinyi ni makasuku tu wathika umefanya nini una nini ndani yake Ah sasa sisi tukuonesha wathika una nini? Kama wewe haufahamu sitakufahamisha wathika una nini. Tutaeleza kwa mukhtasar. Tusema kwamba Muhammad al-Imam mwanzoni alikuwa ni shadid ala ar-rawafid. Alikuwa ni mkali sana kwa rafidha. Bali baadhi ya kalimati na muhadharat rasail zilikuwa ni kali dhidi ya ar-rawafid mwanzoni tizama maneno yake mwaka 1434 alizungumza maneno makali sana kuwaelekezea watu wa alhasha akiwaambia kwamba wasije wakafungua mlango kunako arrawafidh na atakayefanya hivyo atakuwa amewafanyia waislamu khiana akazua maneno makali maneno ya sawa kabisa bali vitabu vyake vilikuwa akiandika hivyo lakini ilipotokea mahuthi baada ya kufa rais wa kwanza Ali Abdullah Saleh wakawa wameingia al-Hawatha دماج فحاصروا دماج وكيف محاصر وكيف زنجيرا دماج وإسلام والشتوش ونمانين ما سلف والشتوش ونمانين يا محمد الإمام منين أبايا أنا سيما نحن لا نستحل دماء الرافضة سيسي هاتو هلاليش دام ذا رافضة هكذا إطلاقا سيسي هاتو هلاليش دام ذا رافضة مولى ما مسني wanadhulumiwa wanapigwa vita na Shia achilie mbali kwamba mashia wameshakufuru tayari wana haki ya kupigwa vita lakini wanafanya uadui dhidi ya ahli sunna wanakwenda kwenye marakizi zao na nyumba zao wadhurihim na makazi yao wanakwenda kuwapiga vita yani sitofahamu hata muislamu akija nyumbani kwako kwenye mji wako anakupiga vita yatakana ujitetee upigane naye sio hivyo man qutila duna ahli duna mali fahuwa shahid atake kufa akiwa anajitetea kuitetea heshima yake mali yake ni shahidi kwa maana atakana mtu aihami heshima yake mali yake yani familia yake sasa je vipi waliokuja kutuvamia sisi ni arrawafid hawa ni mashia wanaotusi masahaba wanaokufurisha masahaba wenye shirikiati na mambo mbalimbali je vipi hili lakini akatoa kalima yake asema sisi hatuhalalishi damu ya arrawafid damu ya shia maneno haya tarehe haitasahau sasa maneno haya yamejivuta ilipofika mwaka 1435 hijiria mwezi wa ramadhani ni siku ya nne katika ramadhani akiwa mabar alisimama kutilia saini mkataba wa kuishi pamoja na ashia arrafidha mkataba ambao sitauzungumzia sasa mkataba ambao ni mashuhuri ambao mkataba huo anauliza Abu kuna nini kwenye mkataba yani mkataba ndani yake unakariri kwamba ukianza na aya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kadha alafu inafungua maneno kwa kusema sisi waislamu sote nahnu muslimuna jami'an yani sisi na mashia sote ni waislamu alafu useme sawa dini yetu ni moja useme sawa ni dini ya sab sahaba kumtukana mtume na masahaba kukufurisha masahaba dini yetu ni moja uwafiki pale kwa nini usikatae useme ah, haya futeni hili ondoeni wekeni hili ondoeni hili kama lengo ni kuishi kwa amani basi ondoeni haya kwa nini ukubali masala ya kufuri yote kabisa masala makubwa yanayo khalif dini yako uyakubali haya alafu sema mkataba una nini haujui mkataba una nini adui wetu ni mmoja kama adui wa Shia ni sahaba sana sisi adui wetu ni mmoja sina maana yake ha shaka a'udhu billahi min hadha hadha kalam kadhalika kwamba tuishi sisi kwa usalama sote na kuwa na uhuru wa fikra na rai na kuto kuingiliana kwa fujo na mfano wake sasa wafika huu mkataba huu ambao unashia kwamba khilafu pia to kwa sababu kaelewa andiko bali ni kwamba tofauti iliyoko baina yetu na Shia wasema na, na tofauti ilizoko baina yetu na nyinyi ni kwenye upande wa fikhi tu si kwenye masuala ya itikadi yani hivi ndio itikadi ya sunna alafu haujui mkataba una nini sasa sisi tosema mkataba huu kwanza kabisa umevunja msingi wa alwala na albara kupendana na kuteteana kwa ajili ya Allah na kutengana kwa ajili ya kumasi na kumkhalifu mtume sala Allah na mtume wake alayhi salatu wasalam kwa hiyo mkataba umevunja asli ni wala na bali umefungua shari kubwa na unakiri dini ya arrawafid kuwa ni dini sahihi na ndiyo dini yetu mkataba una shari na adui kwamba eti adui wao na adui ni mmoja mkataba una shari kama ufahamu ndio shari ya mkataba wathika wa Muhammad al-Imam lakini maajabu sasa ni kwamba wamesimama wao na watu wa Muhammad al-Imam wakiwaambia watu kwamba Muhammad al-Imam ni muftar ana dharura amedharurika kutia saini mkataba Muhammad al-Imam amedharurika sasa kwa maneno haya ambao wao wanataka kudaisha kwamba Eh, Muhammad al-Imam al-Mudhar ana dharura ya kutia saini mkataba sisi tuna maneno ya kusema hapa na maneno hayo umesema maulama kwanza kabisa Muhammad al-Imam hana dharura hakuwa na dharura hiyo hakuwa amelazimika kiasi hicho kwa sababu kipindi ambacho tukitizama masharti ya mtu kuwa ameingia kwenye ihtiram ni mukrah kwamba huyu amelazimishwa mpaka aingie kwenye kufanya kufuru e, aruhusiwe kufanya kufuru au kufanya mukhalafa kwa ajili ya dharura aliyokuwa nayo Muhammad imam haja haja kivi vile vijezo nikisema hivi nitataja maneno ya ulama kuhusiana na masharti ya ikrah ili mtu ahesabike ni mudhar au ni mukrah amelazimishwa amedharurika lazima vigezo vya masharti yafuatayo vitimie alafu tuangalie haya na Muhammad al-Imam ukisoma kwenye Fathul Bari kwenye kitabu ambacho niko nacho ni juzuu ya ya 12 Darul Ghadir Jadid juzuu ya 12 ukurasa wa 449 Al-Imam al-Bukhari alipotaja kitabu al-ikrah mlango wa kukarihishwa mlango wa kulazimishwa Al-Hafidh ibn Hajar akasema rahimahullah qawlu bismillahir rahmanir rahim kitabul ikrah huwa ilzamul ghairi bima la yuriduhu ikrah maana yake ni kumlazimisha mwingine jambo ambalo halitaki na hakubaliani nalo kisha akasema wa shurutul ikrah arba na masharti ya mtu kuwa ni mukrah masharti ya kuwa mtu amelazimika na ni mudhar ni, ni masharti manne lazima haya manne yatimie haya yasipotimia maana yake huyo si mudhar na wala si mukrah lazimishwa mpaka afanye mukhalafa kwa kudai kwamba amelazimishwa haya lazima yathibiti haya manne sasa je Muhammad al-Imam kwake haya manne yametimia kwa sababu nyinyi mwadai kwamba kama alivyosema Abu Zagari kwamba Muhammad al-Imam lakini alikuwa katika dharufu na mfano wake kadha kadha alikuwa na dharura sasa tusome masharti ya eh, al-ikrah na ifraq anasema al-hafidh ibn hajar rahimahullahu ta'ala wa shurutu al-ikrahi arba'a masharti ya mtu kulazimishwa mpaka aje kwenye dharura hiyo ni manne al-awwal sharti la kwanza an fa'iluhu qadiran ala iqa'i ma yuhaddidu bihi kwanza awe yule mfanyaji yule aliyekuwa anamtishia mwenzake awe ni mweza wa kulifanya lile ambalo anamtishia nalo kama mtu amekuwekea silaha kwanza kweli iwe ni muweza wa kulifanya hilo kwamba tafahamu huyu kweli atafanya na ana uwezo wa kulifanya lakini si kwamba eti hawezi kufanya na wewe unaweza ukampiga ukapigana naye ikiwa hivyo maana tayari imetoka katika sura hiyo والمأمور عاجز عن walau ولو بالفراق lakini yule aliyeamrishwa yeye apigwe labda afanyiwe maudhi awe ni mwenye kushindwa awe ni mshindwa wa anidafi kujitetea na kujihami walau bilfiraq kama si kupigana basi kukimbia sasa hapa tu hapa sisi tusema Muhammad al-Imam kipindi hicho ndugu zake masalafi ahli sunna walikuwa ni wengi na wana nguvu bali kipindi ambacho pia junubu walikuwa wana nguvu masalafi ahli sunna na mpaka sasa hivi kiasi ambacho anaweza kukimbia kwa ndugu zake anaweza kutaka msaada kupigana kuwapiga rawafid hawatha na ndugu zake wakamsaidia na walikuwa wako tayari kwa hilo lakini pia kukimbia alikuwa anaweza na ushahidi wa hilo ni kwamba yeye wakati mwingine hutoka hutoka pale alipo anakwenda junub anakwenda mamlaka na anarudi tena sasa utasemaje wewe ni mudhar ni mukra yani wewe wapata fursa ya kutoka pale uliposema umelazimika unapata fursa ya kutoka unakwenda miji ya amani unakwenda mamlaka kwa nini usiwaambie wanafunzi wako sababu ondokeni mkafanye dawa mahala pengine mkaanzishe yani eh, markaz mahala pengine na hapo mnashindwa kuidhinisha dawa yenu na dini yenu sasa ikiraha gani shekhe hapa anasema ayakuna fa'iluhu qadiran ala iqa'i ma yuhaddidu bihi awe yule mfanyaji aliyetishia ni mwenye kuweza kufanya kila alichokiahidi kukifanya na yule aliyeamrishwa kufanyiwa awe anashindwa eh, kujitetea na kujihami kupigana na sisi tunasema alikuwa hashindwi kwa sababu silaha wanazo hashindwi kujitetea na ana ndugu zake wengi wana nguvu kubwa alikuwa ashindi kujitetea Sheikh anasema wala firar hata kukimbia alikuwa hashindi kukimbia na mpaka leo hashindi kukimbia lakini umebaki tu hapo mpaka ifika mahala mashia wanakuja kwenye msikiti wake wazungumza kwenye masajidi za, za jamaa zake wanazungumza alafu wana wanajificha kwenye wathika kwamba ah, hawa ni sisi tuko kwenye dharura unajua kipindi hiki sasa mpaka lini Kwa hiyo si kweli kwamba eti Muhammad al-Imam ni muftar. Kwa sababu shurutu al-ittirar wal-ikrah zina mkataa. Simnaelewa hapa eh? Kisha al-Hafidh Ibn Hajar akataja sharti la pili ayaghliba ala dhannihi annahu idha imtana awqa bihi dhalik. Ighlibu kwenye dhana yake kwamba akijizuia kweli yule atafanya. Akijizuia kweli atafanya. ikighilibu kwenye dhana yake hilo yakini yake ndio huyu kweli atafanya basi hapo yeye ataingia kwenye dharura illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim sharti la tatu akataja rahimahullah ay yakuna ma haddadahu bihi fawriya kiwe mtishia nacho alichoahidi kuwa atamfanyia kiwe ni cha haraka falau qala in lam taf'al kadha darabtuka ghadan lau atasema lau atasema kwamba usipofanya nitakupiga kesho la yuhaddu mukrahan huyu hatohisabika amelazimishwa ni mukrah ni mudhtar kisha akasema wayustathna ma idha dhukira zamanan qariban jidda lakini yavuliwa hali ikiwa itatajwa zama ya karibu zaidi wajarat al'adatu bi an la yatakhallaf au la yukhlif na ikapita ada kwamba huyu kweli hawezi kukhalifu alichokiahidi narudia tena ayakuna ma haddada bihi ma haddadahu bihi fawriyan katika masharti ya ikrah ili awe ni mukrah Muhammad al-Imam nikiwe kile ambacho pia alichotishiwa nacho kiwe cha haraka pale pale lakini lau atasema nitakufanyia kesho hilo jambo usipofanya nitakupiga kesho au kesho kutwa au mwezi ujao au akawa yuko mbali la yuaddu mukrahan hatohesabika imelazimishwa ni mukrah ni mwenye kirah ni mudhar haitohesabika hivyo tukichukua sharti hili la tatu tukiliteremsha kwa Muhammad al-Imam Muhammad al-Imam wakati arrawafid walikuwa wanataka kufanya naye wafika walikuwa sehemu za mbali kabisa kwa Imran walikuwa mbali hawajaingia Sanaa yeye yuko Mabar asema aliswali rakaa mbili katika baadhi ya maneno aliswali rakaa mbili akawaita yeye mwenyewe akatuma ujumbe aletewe ule mkataba Hussein wako mbali ya akhi kwa hiyo kumbe ni jambo ambalo halikuwa la haraka ni maneno yalikuwepo labda na vitisho lakini havikuwa vya haraka watu walikuwa mbali kiasi ambacho ulikuwa unaweza kuondoka ukakaa na wanafunzi kiasi ambacho aliweza kulifanya hilo kana wanafunzi akawaambia watoke wakaanzisha maad sehemu nyingine kwenye amani huko mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha mji wake makka ahabu albiladi ile miji yenye kupendeza kwake zaidi kaacha nyumba kaacha kadhaa sasa wewe upo umeshikilia hapo sema tunalinda mali tunalinda sui kadha nini على كل حال masharti ya ikrah hayaingii hayatimiii haya haya kwa Muhammad imam hayantabika alayhi achilia mbali kwamba yeye mwenyewe ndo aliitisha ule mkataba lakini walikuwa wali mbali halikuwa ni jambo la haraka kiasi hicho ulikuwa una uwezo kama alikuwa ana uwezo wa kuondoka Muhammad imam na kutangaza kuhama yeye na wanafunzi wake sharti la nne yasema alla yadhhara min al-ma'muri ma yadullu ala ikhtiyari isidhihiri kwa ile aliamrishwa yeye mwenyewe amependa na hili pia ukilitizama Muhammad al-Imam ametoa hutuba ya Eid al-Fitr anasema jambo lolifanya la kutia saini sijalazimishwa na yoyote ni jambo ambalo nimeliamua mimi mwenyewe laisa alayya eh, ala ahad alayya sabil mimi nimelifanya wala simuogopi mtu haya ndo nini sasa au muogopi mtu ndo nini kwa maana umelifanya kwa ikhtiyari yako kwa hiyo isiwe kuna ashiria kwenye hicho alichoamrishwa akifanye lio ni jambo la ikhtiari yake yeye mwenyewe kama vile alilazimishwa kuzini alafu kweli mwenyewe ali ibn Hajar akaeleza akaenda mwenyewe akaingiza utupu wake akafanya kadhaa ala kulli afanya makusudi na kuendelea yeye mwenyewe kanakana pia anataka na anapenda hivi na yanayoashiria pia hili kwamba halikutimia kwake ni kwamba yeye mwenyewe katoa hutuba anathibitisha kwamba yeye e, ni hamuogopi yoyote lakini miongoni mwa wanaashiria kwamba Muhammad Imam si kwamba ni mtu amelazimika ni yeye kuashiria kughadhibika na kukasirika pale wanapoudhiwa na wanapo wanapovamiwa mashia kama ilivyotokea tukio la kwamba baadhi ya masajid za Hawatha mashia kulipuliwa kupigwa mabovu na masunni Muhammad Imam alitoa maneno makali sana kwamba tafjirati ila jahannam intisari ila jahannam kwamba nusra ya ahli sunna haikunusuriana iliyotokea dhidi ya hawa mashia ila jahannam sasa kama ni mtu amelazimika hawa wanaoyafanya haya kuhusu wewe wako upande mwingine sehemu nyingine kwa nini unakasirika wanapopigwa mashia maudhi baada na maneno maneno mengine pia kuashiria kwamba hii vita ni ya fitna tu mapigano ambayo maulama wameyatolea fatawa kupigana na mashia masuni wapigana na mashia ni fitna hii jamani kama wanavyozungumza wao hii ni fitina na sisi tumesoma kwenye maraki sawa tumeziona tumeona kwamba wao wakizungumza maneno haya mashaikh wengi wakisema ah, hii ni fitina tu jamani kwa hiyo mapigano ya shia na masuni ni fitina wanaamini hivi katika jambo ambalo hawalijui wengi sasa hawa kina Abu na wengine kina Bacho hawa kina Buzagari kina Harun Rasi ni kwamba Muhammad ni imamu na wafuasi wake wanaona kadhia na mapigano yaliyoko baina ya Shia al-Hawadha na wasiokuwa wao masunni ni fitna ni mambo ya siasa tu wanaamini hivyo kama anavyoamini pia hajuri yanasema siasa hii sasa watu wanakwenda kuwapiga watu kwenye majumba yao mashia wanakwenda kwenye miji ya watu wanawatoa wake zao majumbani familia zao wanawatoa watu kwenye majumba yao bado mwasema ni fitna achilie mbali basi hawa ni mashia na kadha lakini lile lile jambo la watu kuja kutolewa kwenye nyumba zao makazi yao useme ni fitna kupigana nao iko wapi sasa jihadi kwa ajili ya kujifai heshima yako na familia yako na mali yako iko wapi jihadi hiyo wallahi bid'a eh tuumi wa tusim bid'a zinafanya mtu akuwa kipofu na kizibu ni mikhalafa ilivyo kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an kwa hili ni jambo la ni jambo la tatu tumefahamisha kwamba kwenye wafika kuna nini na hali ya Muhammad al-Imam na wafuasi wake